Albert Handwayo niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Vestine butoyi muri kumwe kuri mikoto baramutse tubaye nikaze mu makuru mu kirundi muri no murango agize n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta y'u Burundi rafise ishaka ryo kunagura imigenderanire hagati y'ico gihugu hamwe n'u Rwanda ari iki gihugu cy'u Rwanda ko kibanza kurungika ugataka ko Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ubahunguye muri ico gihugu bikavugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu muraza kumwumva muri ano makuru impunzi z'abarundi zirikavimbira mu gihugu cya Kongo ngo zorema kuba ikibazo cyabo kiriko kirigwa bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu abanyeshuri bo mashuri shingiro barenga umuriyoni bo mu ntara zitandatu zifite abanyeshuri benshi babanaho nikora ngo nibo bagiye kuronswa ibikoresho by'ishure mu mugambi wo guhimiriza abanyeshuri ngo bakunde ishure muraza kuvyumva muri aya makuru tubafitiye nabo cyane yandi yamagara y'abantu kubijanye n'isiguro hamwe n'akamaro k'abasoda bo mubiri idoni mukanya sangwe kaze sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가니로 ndasubiye kubaramutsa amakuru tuyahereye mu gisata cy'imigenderanire igihugu cy'u Burundi cifuza k'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda inaguka ariko ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu bukavuga ko habanza gutahukanwa bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka na gatanu ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zikoroherezwa gutaha Sonia Niyubahwa avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko Burundi buzobandanya gusaba ko ibyifuzo byabwo bishigwa mu ngiro kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda isubire kumera neza tumukurikire kuri mikoro ya Nibere nibigira ubwacu igihugu cy'u Burundi cyifuza yuko imigenderanire yacu n'ibindi bihugu byose byo ku isi yaba imeze neza inaguka ku cerekeye imigenderanire n'u Rwanda aho vyatosekariye nuko abashatse gutemugaza ubutegetsi mu mwaka wa gatanu abatari bake bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda icyo mu Burundi twe dusaba gusa nuko igihugu cy'u Rwanda kirungika abo bantu bahungiye mu gihugu cyabo bakaza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore kuja imbere y'ubutungane ikindi igihugu cy'u Rwanda tubasaba nuko bokorohereza impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cyabo kugira ngo zishobore gutahuka amahoro mu gihugu cy'u Burundi ziriko ziratahuka yego ibyo bibiriro bibandanije biba neza bikaborohereza impunzi zigatahuka amahoro bikagenda neza hama n'abo bantu bashatse guterwa ubutegetsi bakarekurwa bakaza mu Burundi gucibwa imanza nta kibuza imigenderanire n'u Rwanda yosubira ikamera neza ikanaguruka kurusha uko vyahora mu gihe batoza imigenderanire ntashobora gusubira kubandanya imigenderanire iriho mugabo yonaguka kurusha mu gihe ibyo tudusaba igihugu kibanye byo kugwa mu nzira nta muntu n'umwe ku isi adakeneye amahoro amahoro twese turayake turabikeneye ni ngombwa ngo tuyakorere twese ku bw'ineza yacu twese uko biri kose igihugu kirashobora guhungabana mu gihe kizi yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bataje imbere y'ubutungane amenyesha kandi ko n'abarundi bari mu ikambi y'irusenda muri icyo gihugu nyene bagiye kwakigwa vuba tumutegabiri akamo kabya mpunzi zikavimvira muri Kongo z'abarundi kiranganje twarakumvise kandi twarakurikiranye ibyazo ejo twarumvise ko bari ku rubibe eh, bakaba barasubijwe mu kibanza cyo kurindiramo kikavimvira tubasaba rero kwihangana gato turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo nabo tubakire nk'uko ko turakira izindi mpunzi zose ziva mu bindi bihugu bitandukanye bagume muri icyo kibanza cyo kurindiriramo kikavyimvira barindire icyo abatwara hasere hariya bazobabwira kuko turavugana ku bijyanye gutahukana vuba zingana hafi amajana atatu zobakira ariko n'abasigaye inyuma muri rusenda nabo nyine hariho umugambi wo tubakire kuko nabo nyine n'abarundi bashaka guhunguka umwanya n'umwanya ntibarindire icyo bariya bashere bari hariya baza kubabarira ari uno munsi ku mugoroba cyangwa ejo baza babahaye bahaye ubwo butumwa isanganiro inama isumba ingimba kuri radiyo isanganira amakuru arabandanya mu gisata cy'umutekano naho abarobyi babiri umwe yakorera ku wa rumonge undi ku mweha wa kagongo muri komine intara ya rumonge barazimanganiye mu mazi y'ikiyaga hari mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere gaburiyere butoya yarongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi bwarazimiriye mu kiyaga bwarazamiye mu kiyaga Tanganyika amaherera aho uruzi murembwe rwisukira muri icyo kiyaga ku mugoroba w'uyu wa mbere abari muri ubwo bwato bwari bwuzuye umuceri uko bari munani bose bakaba bararokotse nk'uko bishyikirizwa na Gabriel butoya arongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi mu gisata cy'indero naho abana barenga umuriyoni umwe biga mu mashuri nshingiro mu ntara zitandatu z'u Burundi zifise ibitigiri byinshi by'abana bafise ababyeyi ba mikoro make ko bagiye kuronsa ibikoresho by'ishure mu isekeza ryo guhimiriza ugwaruka kwijukira kuguma ku ishure John Apo aserukira ishira hamwe mpuzamakungu gitaho bondo UNICEF avuga ko intumbero y'iryo sekeza ari ugushigikira ababyeyi ko uko batanga uburyo butari buke mu bijyanye n'indero naho kwiga ari ku buntu mu gihugu cy'u Burundi iryo sekeza rikaba ryatanguje icese kuri uyu wa mbere mu ntara ya Ruyigi n'umushikiranganje w'indero Jean Claude Shimirimana amakaye amakaramu n'ibindi bikoresho bidahara kuri buri munyeshure nivyo bigiye gutangwa ku banyeshuri bo mu mashuri shingiro barenga gato umuriyoni umwe mu mw'isekeza ryahariwe guhimiriza ugwaruka kwijukira no kuguma ku kw'ishure umushikiranganji gaspar banyankimbona ajejwe indero n'ubushakashatsi yuguruye iryo sekeza kuri uyu wa mbere ku kw'ishure ry'akarorero ryitiriwe umweranda yosefu ryo mu rusengo mu ntara ya ruyigi abimenyesha avuga ko abana bahabwa ibyo bikoresho ari abafise ababyeyi b'amikoro make Banke bo mu ntara za Cankuzo Kirundo Muyinga Makamba Rumonge na Ruyigi intara amenyesha ko ibiharuro vyerekana ko ibitigiri vy'abanyeshuri bafise abavyeyi ba mikoro make vyiyongereye ku bw'ivyo umushikiranganji Gaspard Banyankimbona atumirira abavyeyi guhanura ugwaruka rwahevye amashure ku mvo zitandukanye gusubira ku ishure kandi ngo ntihagire abasubira guheba bivuye ku gusamara kw'abavyeyi ku bwiwe John Apor ahagarariye mu Burundi ishirahamwe mpuza mpuzamakungu UNICEF ryitaho abana intumbero y'iryo sekeza ni ugushigikira imiryango ngo kuko nubwo kwiga ari ku buntu imiryango ibandanya isohora amafaranga ajanye n'indero y'abana icegeranyo ca leta cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cyerekana ko angana na mirongo itatu n'umunani ijana y'amafaranga yose akoreshwa mu ndero y'ugwaruka jean claude nshimirimana ku ishure ry'akarorero ryo mu rusengo mu ntara ya ruyigi radio isanganiro jean claude nshimirimana tugukengurukire tukiri muri cyo gisata cy'indero nyine mu ntara ya kayanza ku mashuri shingiro n'inyuma y'ishuri shingiro atandukanye ari mu gisagara cy'iyo ntara ngo harubatse utuzu twa sugumwe twa kijyambere ku mugambi wa lake victoria supply and sanitation ariko ngo ntiturakoreshwa haraheze imyaka irenga ibiri imvungo n'ubukene bw'amazi mu buyobozi bw'isata kijejwe gutanga amazi muri regidezo muri iyo ntara bamenyesha ko habaye ikibazo cy'uburyo ariko bakizera ko vuba utwo tuzu twa sugumwe tugiye kuzoronswa amazi hamadu dukoreshwe patrick nsengiyumva amashure yubatswe ku twozu twa sugumwe ni cyane cyane ishure shingiro rya Kirema mu Nkazi Ruganza ya mbere Kayanza ya mbere n'iya kabiri Access School hamwe n'ishure gisumbuye rya Kayanza Epimac igira ko ishaka umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Kanza jejwe ivy'ubutunzi akamenyesha ko uwo mugambi wo kubaka utwo tuzu gisagara ca kayanza kimaze kuronswa amazi akwiye bashatse kumarira ibikorwa ngo ayo mashuri aronswe amazi ariko baza gusanga ibyuma byinshi kandi bizimvye vyaramaze kwibwa muri utwo tuzu twa sugumwe muri regidezo ariko bagahumuriza ko bariko baregeranya uburyo bukenewe kugira ngo ibyo bikoresho vyibwe bisubirizwe hanyuma ayo mashuri aronswe amazi akwiye utwo tuzu twa sugumwe dushobore gukoreshwa gukorwa bakizeza ko mu minsi ya vuba bizokogwa mu two tuzu twa sugumwe tugashyikirizwa abo twagenewe abayobozi nabo b'ayo mashuri utwo tuzu twa sugumwe twubatse ko bagasaba abajeje intwaro muri komine kayanza kuba barabafashije mu kurindira kubakira ayo mashuri utuzu twa sugumwe tusanzwe bakavuga ko henshi ari dukeyi aho utuzu twa sugumwe turi hagati y'umunani na cumi koreshwa n'abanyeshuri bari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri ikindi bamenyesha ngo nuko naho turi dushaje mu ntwaro muri komine kayanza bakamenyesha ko icyo kibazo bazokigira hamwe n'amakomite ajejwe gutunganya munyishure amabara bicokogwa mukayanza Patrick Nsengimva ku radio isanganiro Eh, nk'umuhinga ikiba gikwiye ni ukuraba mu bisanzwe umuntu eh, ibyo bikorwa bari kubasaba ingurane bari kubarasaba kuko ndibaza ko eh, iyo izo nyungu barondera ko ntiziba zingana bivanye n'ideni basabwe ko ringana n'igihe rigiye kumara n'icyo rigiye gukora n'umuceri rigiye gukora mu bisata by'igihugu ibyo byose ni ibintu bituma izo nyungu barondera ko zitandukana ikindi gikuru ni uko twamenya ko amabanki naho yitwa ko yigenga mu gushinga ibiciro asanzwe ahanini akorera ku rugezero rwashyizweho n'iyi banki y'igihugu mu bisanzwe rero icyo numva cyo igikorwa kininiya ni uko banki nkuru y'igihugu yoheza igahimiriza igasaba ko amabanki bashyira mu ngiro biba byanditse biyagenga n'ingenzi yo gukora n'abanyagihugu hanini amabanki aba ariyo ubwira ashobora gufasha abanyagihugu gukora iterambere biteza imbere rero iyo hari ibibazo nk'ibyo amabanki araheza agakorana mu gutanga ingurane ibanza kwiga umugambi ikaraba mbega umugambi uzorama mbega umugambi uzokunguka icyo ntusaba ni ko ayo mabanki mu bisanzwe nibyo niko basanzwe bakora bafise nk'amashami ajejwe gukurikirana no kubushishoza ibyo barondera ingurane baba basanzwe bakora ibyo bisata rero sinzi ko amabanki yose abifise ntibibe ko ari uko abantu baje gusa amadeni mugabo na banki nayo igahita ikamenyera kuja ku isoko kugira imenye abantu mbere n'abaheruka gukora ibikorwa bibereye ingurane bo bahakura urugero gute ibikorwa mwe n'ibyo bikunda gusaba bisaba ubushobozi bw'amabanki amwe n'ayandi kugira ashobore kumenya neza ibisata biriho ibisata ko biratera imbere n'abari muri byo hama ko abo baza gusaba ingurane bavuye muri ibyo bisata mu rero batabazi nico gituma biheza bigasaba umwanya munini kugira bige imigambi yabo nico gituma ubona bifata umwanya munini nayo mu gisata cy'ibidukikije ingingo yo kudacukura umusenyi n'amabuye mu nzuzi zica mu gisagara cya Bujumbura ngirubahirijwe ivyo bishyikirizwa n'abakora ako kazi mu nzuzi nka Mutimbuzi hamwe na Ntahangwa ariko bakavuga ko akazi kabo kafasha kuzibura inzuzi nkamutimbuzi mutimbuzi rw'amaguzura bagasaba leta kuraba uko yobafasha kugira ngo akazi kabo kabandanye hakurikiye hakingiwe n'ibidukikije uraca bugacana yandi mu magara y'abantu abasoda b'umubiri ni ibintu umuntu afise umubiri kugira ngo bimukingire indwara bivugwa na muganga Martin Manirakize yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi hamwe n’izijyanye n'imigera asigura ko umuntu wese ategerezwa kuvukana abo basoda b'umubiri hamwe n'abandi aronswa biciye nko ku ncanco amenyesha ariko ko hari imigwi y'abantu ifise abasoda b'umubiri bake biturutse ku ndwara ngendanwa nk'iyigituntu canke abavutse uko onera muco abasudo w'umubiri nk'uko byumvikana mu izina ngo ni ibintu umuntu avukana mu mubiri kugira bimukingire indwara zitewe ahanini n'imigera muganga martin manirakiza yanonosoye kuvura indwara z'abakuze hamwe n'izijyanye n'imigera avuga rero ko abasodo bakwiye mu mubiri ngo bari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi icumi ku imiriritiro ry'amaraso avuga ko abo basoda bari mu mice ibiri harimwo icyo twita abasoda b'umubiri b'ukuri mu kinofunofu twita maglomire blanc bari ubwoko bwinshi na basoda nyine bagwana bishikira ku rugamba hakaba rero n'ubundi bwoko bw'abasoda buca mu maraso bwo butajya kurwanira ku rubuga butanga amategeko bwa amategeko b'abasoda barwanira ku rubuga muti hariho umwasi yinjiye mufate peter mantikoro mukino funafu mu bisaga tukivuka mu mategeko twateza kuba dufise abasoda bakwiye mu bisanzwe umuntu umwe mu basoda bagwana umuntu aba afise hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi cumi ku ry'amaraso ngo hariho rero imigwi y'abantu ifise abasoda bake hamwe kubera ariko bavutse canke biturutse ku ngwara abantu bagwaye ingwara y'igitigu kubera abo basoda ahanini bakorerwa mu gitigo abantu bagwaye ingwara y'amafyigo igeze kure kubera iyo amafyigo agwaye igeze kure abo basoda baca mu muko bagenda ugasanga mu maraso babaye bake hari n'izindi ndwara usanga waravutse utagira abo basoda kamugara ukuboko mugara urutoki ugasanga eh, wavutse atabufise cyangwa ugasanga urabafise mugabo bafise ubwenge buke ntibazi kubona umwasi bamurwanya nko ku mwana muto ntibaba bararonka inkomezi ubafise ngo badakora bishemeye ku musaza naho baba bashaje bashaje baba badakora nk'uko byategerezwa arasigura igituma bishobora gushika umwana akavukana abasoda bake mu mubiri ni ubumuga ubumuga nabwo bushobora kuva ku bintu byinshi rwose ashobora kuba imiti umubyeyi aba yanyoye akiri mu mbanyi byatumye abo basoda biwe bashobora kuba batabaho afashe nka nk'akarorero nk'aba bakora mu iradiyo iradiyo y'amahaha y'amagufa muhora mwumva ijya mishwarara irashobora gutuma bagira ikibazo ngo nubwo mu Burundi atabuhinga bwinshi bwo gupima gupima ukavuga uti ufise abasoda bakwiye cyangwa ufise bake dukoresheje icyuma gisanzwe gipima amaraso bimwe bita nimerasiyo forumisangire hanyuma bamwe barwana mu bundi buhinga batanga amategeko bagaha bajya basoda ati hariho umwasi yinjege na na mu mugwanye biracagoranye gato cyukora urashobora kubona ko afise abasoda bake gusa bikakugora kumenya ubwoko bw'abasoda uwo muhinga azasigura muri bucana n'ayandi y'amagara y'abantu izokurikira ingene bashobora gufasha uwufise abasoda bake hamwe n'icokogwa oneramuco n'umuhinga wawe tugukengurukire ariko aya makuru nyuma yo kuyasozera reka ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize leta y'u Burundi irafise ishaka ryo kunagura imigenderanire hagati y'icyo gihugu hamwe n'u Rwanda ari igihugu cy'u Rwanda kikabwirizwa kurungiho gataka ku Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ubu bahungiye muri icyo gihugu mukaba mwumvise umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu impunzi z'abarundi zirikavimvira mu gihugu cya Kongo ngo zorema kuko ikibazo cyabo kiriko kirigwa mwumvise umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu icyo yabivuze ko abanyeshure bo mu mashure shingiro barenga miliyoni bo mu ntara zitandatu zifise abanyeshure benshi babantaho nikora nibo bagiye kuronsa ibikoresho by'ishure mu mugambi wo guhimiriza abanyeshure ngo bakunde ishure mukaba navyo nyene mwavyumvise muri ano makuru cyane ayandi y'uno munsi yari y'amagara y'abantu ku bijyanye n'insiguro hamwe n'akamaro k'abasoda b'umubiri ni ngaha rero amakuru tuba tubafitiye muri uno mwanya nshyiyagarukira reka nshimire mwese mwariko muradutega abiri